Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, March 2008. John, chapter 21. Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν Ιησούς τις μαθητές επί της θαλασσής της Τιβεριάδος. Εφανέρωσεν δε ούτως. Ήσαν όμως Σίμων Πέτρος και Τωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο Αποκανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο λέγει Σίμον Πέτρος, υπάγω αλιεύειν, λέγουσιν αυτο, ερκόμητα και ημισύνσι, εξήλταν και ενεβησαν εις το πλοίον, και εν εκείνη τη νύχτη επίασαν ουδέν, προείαστε ήδη γενομένης, έστι Ιησούς εις τον Αιγιαλόν, ουμέν τη οι μαθηταί ότι Ιησούς έστιν, λέγει ουναυτής Ιησούς, παιδιά, μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτο, ου, Όδε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δικτύον και βρίσετε. Εβαλόν ον και ουκέτι αυτό ελκύσει ισχύον από το πλήτος των ικτιών. Λέγει ονοματιτής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κυρίος εστίν. Σιμών ον Πέτρος ακούσας ότι ο Κυρίος εστίν τον επενδύτην διεζώσατο, ίγκαρ γυμνός και έβαλεν αυτόν εις την ταλασσάν. Ideali matite το πλιαρίο ήλτον, ουγαρ ήσαν μακράν από της γης, αλλά ως από πηχών διακοσίων σύροντες το δίκτυον των νύκτιων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμενήν και οψάριον επικείμενον και αρτών. Λέγει αυτοίς ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαριόνον πιάσατενήν. Ανέβη ον Σίμων Πέτρος και ήλκησεν το δίκτυον εις την γην μες το νυχτίον μεγαλών, εκατόν πεντήκοντα τριών και το σούτον τον ουκισχίστη το δικτύον, λέγει αυτής ο Ιησούς, «Δεύτε, αριστήσατε, ουδείς τόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν η, ειδότης ότι ο Κύριος έστειν. Έρχεται Ιησούς και λαμβάνει τον αρτόν και δίδωσεν αυτής και το οψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη Ιησούς τις μαθητές εγερτής εκ νεκρών. Ότε ουν ηρίστησαν λέγει το Σίμονι Πέτρο Ιησούς, Ιωάννου, αγαπάς με πλέον τούτον, λέγει αυτό «Ναι, Κύριε, σι είδας ότι φίλωσε», λέγει αυτό το τα αρνία μου», λέγει αυτό πάλιν δεύτερον «Σίμων Ιωάννου, αγαπάς με», λέγει αυτό «Ναι, Κύριε, σι είδας ότι φίλωσε», λέγει αυτό «Πίμενε τα προβάτια μου», λέγει αυτό το «Το τρίτον, Σίμων Ιωάννου, φίλεις με», ελπίτη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό τριτον σιμων ιωαννου φιλισμε με πίτι ο πετρος οτι ειπεν με», και είπεν αυτό «Κύριε, σι είδας, συγγνώσκεις ότι φίλωσε», λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα προβάτια μου. Αμήν, αμήν λεγούσι ότι εις νεότερος εζώνιες σε αυτόν και περιεπατήσω που ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σκυρά σου και άλλος δώσεις εκεί είσαι όπου ούθελεις. Τούτο δε είπεν σημαίνον ποιότανα το δοξάσι των Θεών. Και τούτο είπον λέγει αυτό, ακολούθημι. Επιστραφής ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήνων ηγαπό Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν τον δείπνο επί τους στήτως αυτού και είπεν «Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε». Τούτον ουν ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού «Κύριε, ούτως δε τι». Λέγει αυτό ο Ιησούς «Εάν αυτον τελωμένην ίως έρχομαι, τι πρόσε». Σήμη ακολουθεί. Εξήλτεν ουν ούτως ο ιησους εαν αυτον τελωμενην ιος ερχομαι τι προσε σημη ακολουθει εξηλτε ουν ουτως ο λογος εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει. Ουκ είπεν δε αυτό ο Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά αν αυτον τελωμένη νέος έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, και ο γράψας ταυτά, και είδαμεν ότι αλητής αυτού η μαρτυρία εστιν. Εστιν δε και άλλα πολλά επίησεν ο Ιησούς, ατίνα εάν γράφητε κατέν, ουδ αυτον είμαι των κόσμων, κορίσιν τα γραφόμενα βιβλία.